Arratxaleon eta ongi etorriak eh, beste behin ere mundu hotxak saiora, kooperazioa eta internazionalismoaren saiora. Antxeta irratian, txapa irratian, edota zintzilik irratian entzuten ari gaituzute, ongietorria guztiei, eta jarraian aurkeztuko dizkizuet zeintzuk izango diren eh, gaurko edukiak. Hasiera batean eh, mundu bateko gure ba, asteroko atala izango dugu, gaurkoan noeliarekin hitz egingo dugu eta txia pasera eramango gaitu. Kristal lautxien gaua e, oroitzen da gaurkoan, e, hainbat taldek ekimenak burutzen ari dituzte momentu hauetan Euskal Herrian zehar, sare antifasista, sos arrazakeria eta gazte egamek deituta. Eta horretaz ere bai itzein godugu e, eh, gazte egameko kide batekin, zintzilik irratiaren eskutikan, ba, herrien astea zitze egingo dugu, urtero Mikel Azulo kulturetxeak horeretan antolatzen duen ekimena da hause eta esan bezala ba, irratikoek elkarrizketatu dute Mikela Zuloko kide bat eta salduko digu nolakoa izango den aurtengo eh, herrien astea inzuzen. zuzen. Eta guzti honetaz gain, ba, denbora ematen badigu, gure Bruselako korrespontxala izango dugu, akaso hemen estudiotan, zeren hemen Euskal Herrian dugu bueltan, edo bestela telefonoz izango da, hori bai, denbora ematen badigu, zeren ba bezala gaipila bat ditugu, eta horrengo orduan hemen mundu hotxaken, ba guzti hoiek landuko ditugu. gaurko saioarekin hasi behar gara esaten genizuen bezala eta horretarako ba mundu bateko Noelia dugu telefonaren bestaldean. Buenas tardes, Noelia. Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis? Muy bien, ¿y tú? Bien, también. Bueno, decíamos en el principio del programa que hoy te tenemos a ti desde Chiapas, desde la delegación de Mundubat de Chiapas, y bueno, pues para hablar un poco del trabajo que realiza esta ONG como todas las semanas y esta vez pues más concretamente para, para conocer el trabajo que realizáis en Chiapas y también pues la situación de, esta región de, de México. Entonces, bueno, pues si quieres nos puedes empezar contando un poco desde cuándo lleva Mundubat en Chiapas y cuáles son los ámbitos de trabajo en los que, en los que andáis metidos. Eh, bueno, pues Mundubat eh, empezó el trabajo en apoyo a eh, los refugiados guatemaltecos cuando el genocidio en Guatemala. Eh, y bueno, la delegación en Chiapas Actualmente estamos acompañando los procesos de construcción de las autonomías zapatistas. Eh, principalmente es el trabajo territorial que hacemos. Eh, trabajamos eh, pues en el marco del poder local y del desarrollo endógeno participativo, pues en lo que sería una incidencia política para abogar eh, por el derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas eh, y en particular eh, pues con el conflicto interno y resuelto verdad desde 1994 cuando es el alzamiento pues eso la construcción en resistencia del proceso de autonomía pues de los caracoles zapatistas eh, trabajamos lo que es educación, eh, salud, mm, agroecología y eh, salud reproductiva y sexual como una forma de cambiar las relaciones de poder entre los hombres y las mujeres y, buscar por parte de las comunidades y de las estructuras de los sistemas de salud eh, una forma de, evitar eh, la muerte materna con una atención específica hacia las mujeres desde una perspectiva amplia que nos lleva a plantearnos por qué eh, pues las mujeres mueren, por qué están más desnutridas y así, y acompañando las estrategias de las comunidades para dar la vuelta a esa realidad. Eh, a veces la, revolución eh, zapatista se ha, idealizado. Seguro que tiene muchas muchas virtudes, pero igual eh, lo que estás comentando tú, pues es un poco una desidealización de, esa idea que podemos tener, ¿no? ¿Nos puedes hablar un poco sobre la situación de, la mujer, de los derechos de la mujer en Chiapas? Mm, bueno, eh, pues em, eh, la situación de las mujeres en México, eh, como en otros muchos países, incluidos el norte global, em, pues es peor y obedece a una cuestión estructural de subordinación, ¿verdad? De las mujeres, pues em, en las sociedades en las sociedades campesinas e indígenas, eh, pues esta realidad eh, pues también está. Eh, pues eso, están muy divididos los roles entre hombres y entre mujeres para en lo que sería la economía familiar y todo el sistema social de las comunidades. Eh, tradicionalmente eh, las mujeres eh, pues no han estado al frente de cargos comunitarios, han estado relegadas de la educación porque pues su destino es eh, pues tener hijos, ¿verdad? Y cuidar de ellos y de sus familias. y bueno, pues esta situación se ha ido revirtiendo con el tiempo eh, en lo que es las comunidades zapatistas eh, o en el proceso político em, eh, autonómico ¿no? de los caracoles, pues esta realidad se reconoció desde el principio de la lucha y fueron las mismas mujeres zapatistas, ¿verdad? Las que lo denunciaron y quisieron una realidad diferente para ellas mismas y para sus hijas. Entonces, eh, este reconocimiento de esta realidad y un marco de derecho, pues eso es desde el principio y está la ley revolucionaria de las mujeres. Eh, y bueno, pues, pues sí ha habido cambios de posición, ¿no? Eh, desde el principio que, se hace la educación autónoma, tanto niños como niñas eh, tienen que ir a la escuela. Y de esto hacen seguimiento los promotores, las promotoras, las comisiones de educación, ¿verdad? Y las autoridades. Eh, en esto hemos visto que se ha ido eh, dando la vuelta al rezago educativo. Hoy podemos ver que eh, pues en las primarias es prácticamente hay una paridad entre niños y niñas, que en la secundaria cada vez pues son más las, las niñas que han pasado de las primarias a las secundarias. Y también vemos cada vez a más compañeras en espacios de construcción de la autonomía como promotoras de salud, promotoras de educación, juntas de un gobierno, eh, participando pues en esta construcción social. Entonces, eh, pero pues lo cierto es que eh, las sociedades pues llevan un tiempo en cambiarse y todo parte a partir de la conciencia y de las acciones, ¿verdad? Para revertir la situación y en ese proceso están se ha reconocido también cuando fue el encuentro de los pueblos zapatistas con los pueblos del mundo, pues sí se reconoció, ¿verdad? Que los avances no habían sido tantos como, pues como hubiera cabido desear. Eh, pero bueno, eso también es una crítica positiva encaminada a seguir construyendo, ¿verdad? Eh, un mejor futuro para las mujeres podemos, si quieres, también hablar un poco de, otros ámbitos. Quizá te dejo elegir los que te puedan parecer más interesantes de, esa sociedad zapatista, de esas eh, juntas de buen gobierno, de cómo funciona un poco la sociedad en, Chiapas. ¿En Chiapas o, o en las eh, comunidades autónomas? Bueno, igual eh, podemos compararlas si quieres para que tengamos conciencia también de, cómo es, eh, cómo, cómo, no son eh, esas comunidades que no son autónomas. Eh, bueno, la verdad pues desconozco un poquito más cómo están funcionando otras organizaciones, ¿verdad? porque pues no estamos acompañando así tan cercanamente. Eh, pero bueno, la diferencia yo creo eh, que a lo mejor ahí es la posibilidad, ¿verdad?, que hay para hacer cambios estructurales cuando se está construyendo eh, una sociedad en principio diferente, con nuevas estructuras organizativas, ¿verdad? Eh, una educación autónoma que te permite, pues, pues incidir también la salud autónoma, o sea, ser una construcción del pueblo, ¿no? Mm, mientras que hay conciencia y hay una voluntad política, eh, en esa construcción se pueden ir generando esos cambios. Eh, y creo que el resto de organizaciones campesinas e indígenas pues tienen la misma problemática, creo que los mismos retos eh, y a lo mejor lo que no tienen por la opción o el proceso de transformación que hayan decidido a lo mejor mm, las mismas posibilidades pero pues creo que sí que, que sí se estarán haciendo esfuerzos y hay, hay por ejemplo un, un tema es que eh, por cómo se conforman las mismas comunidades cuando se hacen ejidos eh, la titularidad de la tierra está eh, principalmente mayoritariamente casi exclusivamente en manos de hombres ante el proceso que hay de privatización de la tierra, muchas veces las mujeres se quedan desamparadas y solamente queda en pues en el cabeza de familia, en el que está dentro del título de propiedad la decisión de vender. Y sobre esto, pues, por ejemplo, el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres está haciendo una campaña, ¿no? Eh, para, pues, eh, sacar a la luz, ¿no? Eh, esta problemática y la vulnerabilidad de las mujeres por una cuestión de injusticia, ¿no? y pues no sé, dentro de poco sacarán los resultados ¿no? de esta campaña de sensibilización que están llevando a cabo. No sé si trabajáis en, en, otros ámbitos junto, junto a los eh, zapatistas o las comunidades autónomas, pero en otros ámbitos que no estén tan relacionados con la situación de la mujer o vuestro trabajo se centra sobre todo en, en ese ámbito. Pues eh, en Mundubat es, eh, hay una estrategia territorial que es eh, eh, por el momento eh, pues es este acompañamiento a la construcción de las autonomías y por otro hay una estrategia territorial en la que se eh, está apoyando la mm, agenda, ¿verdad?, eh, de organizaciones feministas para o afinar, ¿no?, instrumentos para cambiar las relaciones de poder o incidir en la agenda de las mujeres y con eso tenemos eh, pues relación y hemos tenido con diferentes organizaciones. Eh, el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, eh, también ahora estamos con SIAM, ¿verdad? Y mm, pues desde ahí intentamos eh, apoyar a organizaciones o a agendas que desde las mujeres están planteando un cambio de la situación. Si quieres, para, para ir eh, terminando, podemos hablar un poquito de, de los retos, tanto de estas eh, autonomías como de los retos propios de, de Mundubat en, en Chiapas y, junto con, estas autonomías. Eh, bueno, pues la, uno de, de, los problemas, bueno, ya, ya hablando del contexto, es que bueno, eh, mm, los acuerdos de San Andrés, eh, que fue a lo que se apostó durante mucho tiempo, en el 2001 hacen una contrarreforma, ¿verdad? Eh, que tiene cambios de fondo que no permiten un ejercicio de la libre determinación como pueblos y una participación en la nación que no les lleve a desaparecerse como formas de vida, cultura, ¿verdad? Eh, desde el 2001 hasta ahorita, eh, pues eh, el conflicto sigue abierto, no eh, esa esa reforma que hubo no eh, solucionó el conflicto. las comunidades optaron por seguir construyendo la autonomía por los hechos. Eh, y bueno, eh, yo creo que el reto es, eh, por el momento, pues seguir fortaleciendo eh, este proceso de, de posterritorial. Eh, por otro lado, pues es un poco, se necesita una solución nacional y que se implique en otros movimientos y agentes políticos para poder llevar esta solución em, pues verdaderamente y sosteniblemente. Eh, pero bueno, eh, lo cierto es que la iniciativa de las comunidades en el 2006 es la otra campaña, eh, que se trata eso de buscar alternativas desde abajo y a la izquierda eh, que construyan un país, pues entiendo que desde las diferencias, eh, pero desde la, o sea, desde las diferentes formas de ser y concebir las sociedades eh, y pero al mismo tiempo con igualdad, ¿verdad? Con alguna forma en la que pues eso que no haya algunas culturas que dominen a otras o un proyecto político, económico, capitalista que, pues que nos lleva a la eliminación pues de culturas, de pueblos, de formas de ser, a una reconversión productiva, a una reconversión de, de las sociedades. Eh, es difícil esa apuesta, ¿verdad? Eh, y luego, por otro lado, la agenda de, pues, de lo que sería el gobierno eh, mexicano en consorcio con otros gobiernos en el mundo que abogan por pues lo que sería el capitalismo en su fase neoliberal, ¿verdad? Eh, pues tiene su agenda bastante definida y a largo plazo y es pues, la implantación del proyecto Mesoamérica en Chiapas, en México, ¿verdad? y la iniciativa Mérida, que es la forma de control de la resistencia de la población a esta imposición. Eh, y bueno, en los últimos tiempos, pues esta cuestión se ha visto más claramente y lo que hay es una agresión a, a los territorios autónomos y también a cualquier otro mm, proceso político, porque hay diferentes eh, procesos políticos en México, ¿verdad? Eh, pues eso, criminalizar los movimientos sociales, criminalizar la lucha social, se invisibiliza lo que está pasando en México, hay un cerco mediático y, y pues un reto creo que en este contexto en el que ha habido una ley nacional de seguridad a propósito de lo de la guerra contra el narcotráfico eh, que pues eh, ponen al país en una especie de estado de excepción y sin embargo pues la lectura que sale a nivel internacional o, o en los medios pues es otra verdad entonces eh, yo creo que se trata de visibilizar de, de visibilizar y de buscar pues los vínculos de solidaridad no solo con los pueblos zapatistas sino con el pueblo de México que creo que enfrenta un futuro bastante pues bastante duro, no solamente para los pueblos zapatistas, sino para cualquier otro proyecto político de resistencia y de defensa del territorio o de los derechos. Pues a ver si con vuestro trabajo y, con el nuestro, ¿por qué no también? Pues conseguimos darle la vuelta a todo esto. Tendremos ocasión, Noelia, si quieres, de hablar eh, más sobre el trabajo que estoy realizando, sobre la realidad de, Chiapas y de las autonomías zapatistas. Por hoy lo dejamos aquí, si te parece, y nada, pues agradecerte tu participación en nuestro programa. Muchísimas gracias. Quería también, eh, si me permites, pues en Donosti va a haber un foro, ¿verdad? Eh, va a haber representación de Chiapas, también de otros países, eh, pues eso, eh, invitar a, o invitar o eh, eh, comunicar que va a haber este espacio, que va a haber información, ¿verdad? disponible para todos, todas, quienes estén interesados. Y, bueno, es el 26 y 27 en Donosti. ¿verdad? Pues nos quedamos con esa invitación. Muchas gracias, Noelia. <laughs> Bueno, pues muchas gracias a vosotros, que estéis bien, pues. izan dugu beraz eh, mundu baten atala txapasetik izan da gaurkoan, urringo astean dena ondo juten bada behintzat, brasilera jungo gara. Mundu hotxak entzuten ari zarete zintzilik eh, txapa eta antxeta irratian. Eta mundu baten atala izan badugu, ba orain goan eh, eta aldera juten gera, eta zintzilik irratiaren eskutik, ba elkarrizketa bat entzun behar dugu, horere eh, ba urtero, Mikel Azulo Kulturetxeak herrien astea os, e, ospatzen du, edo antolatzen du, eta horren inguruan mintzatu dira, ba zintzilikeko gure lagunekin. Kaixo, Gabon, zintzelik errateko entzule guztioi, eta hementxe, ba, nik uste urtero, urtero egin dugun bezala azkeneko urtetan, ba, hementxe daukagu, ba, Mikela Zuloko Iker, kaixo, Iker, Gabon. Kaixo, Gabon guztioi aurten lehenengo aldi agertzen zera hemendika, ah, bueno, aurten nahi du denboraldi honetan, ez 2011ean. Bai, zintzilik erratiko denboraldi honetan ere estrenoa, espero dut urtean txarra izatea berriro hemen Seguro nago hemen egon gozaela, ze, seguro goza pilo bat dituzuela esku artean. Bueno, lehenengo gauza eta nik uste urtero honekin irikitzen dugula gainera gure denboraldia eta baita zuek ere, udo ondoren, herrien astea da. Amaz garren herrien astea, Mikel Azulo kantolatzen duena, datorren astea, ba, hemen amalautik, ogeita bira, egingo dena, hemen horeretan. Amasei garrena da, baina nik ustu merezi dula pixka kontatzea zer den amasei, eh, amasei garrena izan da ere, ba, zer den herrien aste hau. Ba, herrien astea dedikatzen dugu, ba, gure artean bizi diren bestie, beste herrieletako kideak ezagutzera, elkarrekin kultura lantzeko asmotan, beraiei buruz jakiteko, eta baita ba, beste herrialdeetan bizi dituzten egoera ezberdinak ezagutarazteko asmoz azken finean ba, konpartitzen dugun espazio hontan ba, elkarren berri izateko asmoz ba, antolatzen dugu herrien aste hau beti gure kultur elkarte perspektibatik baino aldi berean ba, bai gure artean bizi diren kanponik etorritako haiek eta baita beste herritako jendeak kontatzeko daukanari oso adi eta gutxi gora bera ba, hori da helburua hori da edukiaren muina eta ba esan deten bezala kultur elkartea geran nenean ba, saiatzen gara ba, baitzaldiak eta olakoak, olakoak antolatzea zaparte, ba, ba, kultur perspektibatik esan deten bezala, ba, beste disiplina erraminta batzuen bitartez ere, ba, esan dako guzti hori lantzen. Mm Aur, aurtengoan, ba, bueno, urtero urtero lantzen duzun horren barruan, ba, badago ez da bakarrikan gauza lantzea hola eskaparate modula, baizik eta baduta oinarri oso sendoa, ba, gauzak salatzeko, gauzak aldarrikatzeko, ez? Eta urtengoan, ba, krisi globalaren zurrumbi horren barnean kokatzen duzue, zuek egindako agirian gogoratzen duzu ba, urtean zehar bimila eta maikean ba, diren zeme gauza berri alde arabiaretan ba, ta, e, bueno, horra ipatzetu zuek ba, argir, puerta del sol ez dagoela zehar baina, bueno, sintagma e, bueno, zeme gauza baitarez hor gertatu direnak, ez Bai, hau ez delako ez ere zetik ateratzen, azken finean gu kontxideratzen dugulako ba, kulturan iztasuna eta eta elkarrezagutza eta pues, e, gertatzen diren gauzekin adi egon nahi dugu eta lantzen ditugu urtean zehar eta bueno, saiatzen gara emaitza ba isla dadila herrien astean, ez? Eta zuk esaten duzun bezala, bai, ba ilaberetan zehar lantzen dugun hori Ba, saiatzen gara bai programaren baitan eta baita pues, agiri manifestu baten batean biltzen eta ba, guretzako argi eta garbi ba, elkartasun garaia azken finean ba, ba, jasaten ari geran egoera honek guztiok kaltetzen gaituelako berdin eta inkluso ba, badirela ba, sektore batzuk areta kaltetuagoak direnak eta guretzako elkarren artean ba, elkar ezagutu, elkarrekin ba, lana e, eta gauzak eiteko garaia da mhm. Eta horrexegatik ba indugun manifesto hau. Mhm. Eh, manifestoa Zuen web horria, Mikel Azuloko web ikusi daiteke, eta horra dituzun sektore horien artean, bai krisia jasatu esaten duzu esuenek, ba, giri honetan nola munduko aberatzenek, eguneko batak, bai, eta an azitako krisia estandarazi zuenetik, ba, langile jendearen uneko laro meretziaren aurkako jasarpena geroz eta gogorragoa bihurtzen ari da. Eta jasarpen horretan, ba, sektore, ba, sigortunetakoa, e, emigranteak, ez? Eta hori aipatzen dituzu baita ere bereziki, ez, agirian? Bai, aipatzen ditugu, azken finean guretzako ere perspektiba kontua delako, ez? Eta kartelean ere hori islatzen saiatu gara. Azken finean nola begiratzen duzun asuntu hau da garrantzitsuena gure ustez. Azken finean e, krisi honen baitan kaldetuak e, gehiengoa gara eta ezin duguna onartu da krisi hori provokatu dutenen gainera lortzea gure arteko mezfidantza beldurra eta ezin ikusia sortzea, ez? Eta argi eta garbi esan behar dugu azken finean eh, beldur, mezfidantza eta jarrera hauen ba kaltetu sektore kaltetuena gure artean sortzen dena ba, ba kanpotik etorretako jendea dela ez pairatzen dutelako beraiek alde batetik prekarietate legala, soziala, ekonomikoa eta liberean, ba holako egora batean sortutako beldur mesfidantza eta guzti hoien ondorioz, ba sort, eh, jasaten dute ere, jasat Jasat, jasan beharko ez luketen gehigarri kalte gehigarri bat ez eta azken finean e, herrian e, toki hortan ba, bera bezala ba, ba, puteatuak daudenen ba, ba hori, emez fidantza, e, eh, mhm. begira txarrak, eh, txutxumutxuak eta olakoak. Hora, ipatzen zenitun beta horreko ez, jarri nahi dizkigute beta horreko bai. batzuk, eta mila aldiz eta milak aldiz errepikatzen diguten nola errudunak bai. edo bueno, nola eta azkenean ez, esaten den hori ez, ba, hainbeste aldiz errepikatu gezur bat, azkenean jendeak sinestu egiten dut, eta badirudi hau da, errudunak izan beharrean lehen aipatzen, aipatzen duzuen eguneko bai. bat, hori baitare, badirudi direla, ba, Nola gurekin esateko, lanera eta gurekin bizitzea torretako. Exacto, gurekin bai. batera, ba, hemen daudenak, ez? Eta azken finean, gora begiratu beharrean, eguneko bat horri begiratu beharrean aldameneara begiratzen dugu, ez? Eta nik uste garaia dela gora begiratzeko eta gora exigitzeko, ez? Eta, eta haiei eskatzeko kontuak, ez? Eta Eta nik uste kezkagarria dela oso, ze azken finean botere politikoek et mm, botere mediatikoen zati handekin bat, handi batekin batera lortu dute beraien politika xenofobo, arrazista, diskriminatoria justifikatzeko diskurso bat eraiki dute xenofoboa guztiz diskriminatorioa eta lortu dutena da jendeak e, diskurso hori sinistea eta diskurso hori edo lege horiek justifikatzeko sortutako diskurso hori jendeak barneratu egin du. Barneratu egin du eta eta arazoa da orain e, ez zoa zela lege baten kontra baizik eta gainera jendeak barneratu duen diskurso bati ere kontra egin behar diozula. Neretzako larria da egoera e, ikusten direlako adibideak e, non diskuso horrek gero eta indar gehiago daukan eta jendarteak asumitzen du naturaltasun osoz ba, badirela pertsonak besteek baino eskubide gutxiago dituztela mm, kanpotek etorri direlako gure artean bizi dira eta onartu dute ba, zenbait eskubide e, egoera legal baten menpean daudela, ez? Hau da, lana balin badaukazu eskubide batzuk eskuratuko dituzu. Lana ez daukazun bitartean eskubide batzuk ukatzen zaizkizu. Edo Schengen espazio egiten zaiona, pertsonen libre zirkulazioa edo aitortzen duena, ba, monartu da normal-normal, eh, mugatu daitekeela, estatu batek kontxederatzen duenean mugatu behar duela edo melillako muroa, hortaz ez egiten, edo kalean e, poliziak e, arraza edo edo itxura kontuagatik egiten dituen kontrol guzti diskriminatorioak. E, etorkinak autobus paradan daudela autobusaren zain, haien gana jun, eta paperak eskatu. Eta autobuseaz, autobusaren zain dauden beste guztiei ez dizke, eta paperak eskatzen. Hau da, guzti hori justifikatu alizateko eraikitako diskursoa guretzako larria da, baina sektore batek, jendearen sektore batek asumitu du. Bartzelonan ikusi dugu, e, badalonan uste du dela, nola irabazi duen, mhm. ba, partidu bai. politiko batek, argi eta garbi, kampaina e, zea, politiko xenofoba bat eginez. Eta, eta olako adibideak Europan ere gertatzen ari dira, eta horregatik iruditzen zaigu perspektiba aldatu behar dela, eta aldamenekoarekin begitara begiratuta konturatu behar dugula e, etxaia ez dela gu bezala dabilena, etxaila beste norraidela. dela. Mm -hmm. Zer paradigikoa dire pixka bada, zen krisi gara ez, hau da, etxaila den ikusi beharrean gu geu langile garen okere bai ikusten dugu baka, beste batzuk, bai. eh, langile direnak, gu bezain langileak bai. eta gu bezala putatuta daudenak, horiek ez, eta sinistara azten digut bai. eta jende asko... Bai, e, larriena hori da, azken finean e, pertsona hauen egoera gainuntzekoena baino askoz prekarioagoa delako, baino eske fijatzen gera etxaitze hau provokatzen dute zaharren eta gazteen artean, hau da, pensionista hoiek asko gastatzen dute, medikura juten dira, medikura jun beharri gabe, eta orduan ez dago dirurik, eta langile jendeak ezingo ditu pensioak ordaindu, edo emakume eta gizonen artean, lanpostu finkoa eta prekarioa daudenen artean, hau da, etxaitze guzti horiek provokatzen dituzte azken finean, ba, ba desbideratzeko benetan guztionen kausa dagoen e, tokitik. Mhm. Eta, eta horren baitan, ba, ba rebindikatzen dugu emigratzea eskubide badela. Emigratzera bultzatzen duen pobrezia krimena bada. Eta emigratzea beraz eskubide bada. Eta hori bezala kontsideratzen dugu krisiaren eragiak ez direla etorkinak argi dago nun dagoen krisiaren e, zea sorrera edo eta eta bueno, ba horren baitan eta nahi duenak irakurri dezake agiria, ba reflexio horren baitan planteatzen dugu herrien aste hau. Mhm. Herrien aste honetan egiten duzuen lana handia urte hauetan bada hurbildu, ez hurbildu zenbait egoeretara, ba batzutan saia egiten zaiguna edo edo beste leku batzutatik ikuste ditugula komunikabide honditan ta horrela ez. Eta bueno, lehen ari ginen hemen komentatzen nola futbol partidoak antolatu egin izan dituzuen, ba bueno, atzerritarren artean bai, ba, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai afariak eta itzaldiak eta zenbait herrialdetakoak, ez? Eta, bueno, agian interesgarriena, ez, ikustea urtengorako zer den, zer den antolatu duzuena, ez? Aste artean bertan hasiko zaete, arratsaldeko zazpitaletan itzaldi batekin, Tunisia eta mundu arabiarren arabiarrean irikitako prozesu irautzaileak. Hori da, azaroak amabosta aste artea, eh, ara, e, Tunezetik duela hiru aste mm, gutxi gora bera iritsitako pertsona badator. E, bertan hauteskundeak ospatu berri dira, hauteskunde hoien osteko gobernuak, konstitu, e, ko, gobernua baino beto parlamentuak konstituzio berri bat idazteko ardura dauka, bueno, prozesu potentea bizi izan dute eta bizitzen adi, ari dira oraindik ere, eta eta baita inguruko beste herrialde arabiarretan ere ezte, Egipton e, desberdinak dira beraien artean, orduan bueno, tunezen egingo du edo tunezetik abiatuko da baina saiatuko gara ere ba, saiatuko da izlaria ba, herria hauetan gertatutako hau esplikatzen eta behaien arteko desberdintasunak ere pixka eta saltzen ze azken finean asko itzein da e, azkeneko hilabeta hauetan krisiaren aurrean eman diren erantzunei buruz, baino nola baita esateko abia puntua, ba, tunezen dago. Nola baita esateko, e, esaten ari naizena oso orokorra da, baina, bueno, e, pizgarri moduko bat izan zela bai, hori bai, bai esan ba, daiteke, hori esan daiteke, orduan, horren baitan ba, oso interesgarria irutzen zaigu ba, honekin e, astea, honekin astea hori azterten izango da. Eta azkenean berriz, ba, gatazka urte mordoska badara matzana, eta azkeneko hilabetetan, oa indikan ere gordinago jarri zaiguna. Azken hilabete gutxinez, ba, ba, albiste nahiko kaskagarriak iristen ari dira, ba, kurdistanetik, ez? Zazbitarritan bai. baita ere, Ba, ba badirudi batzuetan gatazka batzuk demoran luzatzen direnean hor gelitzen direla, ezta? Badirudi ajoi batean sartuta bezala, ez? Eta, bueno, aukera polita oso polita daukagu, ze, bueno, ba, etorkinak, Alemanian etorkinak diren e, emakume kurdoak datoz, hango egoera ari buruz itzegitera eta emakume diren enean, ba, emakumearen egoera ari buruz ere, ba, ba, ipamena edo zehaztapenak egingo dizkigute. Zeni, zeni.com, zeni.com e, webgunea bisitatzen duenak, erderaz bisitatzeko aukera badauka, ba, jakingo du ba, kurdistango emakumeak bakearen alde, hau da itzulpena, ba, emakume hauen lanari buruz. Eta hau esek dira, ba, aste azkenean Mikelan egongo direnak, zuk esaten zen umezela, azken aldean gogortu inda, Turkiako armada da hor jota fuego, eta bai, egoera ez bat ere erreza izan, eta are latzagoa ba, daukate orain, eta bueno, ba, beraiekin e, eoteko aukera izango dugu eta bueno, gero aipatuko dugu ere ba herrien asteko urteroko afaria ba kurdistango emakume hauek prestatuko dutela, hau da em, kurdistango jakiak gozatzeko, dastatzeko aukera edukiko dugula eta ba urtero egiten da bezala ba atatzen den diru hori beraientzako izango dela, ba kurdistango herriaren aldelan egiten duen ba, talde honen eskutara jungo dela diru hori eta nik uste aukera polita dela elkartasun keinu bat eukitzeko beraiekin mhm. Pero eh, aipatuko dugu ez daki gora indikan seguraski astelenean edo azte artea, baina erretegi honetan baitare, ba, zentzerik erratian esango ditugula, ba, ba emakume kurdi hauek eta bueno, datorren astean jungo gara gogoratzen hola ez ekitaldi hauek eta baitare afari ere bai Bueno, eh, azte azkenetik salto egiten dugu ostiralera, Eta, bueno, kurdestanekoa, ba, ipatzen bali magu, ba, gatazka ja urtetan, urtetan luzatutakoa dela, ba, zer esan, ba, palestinarekin, ez da? Hemen bai, nire, ba, bi emakume etorriko dira. Bai, bi emakume dira, mm, kasu honetan, bi emakume euskaldun, palestinat egondakoak, eta palestinatik bueltan, ba, ara hartutako kompromezuari jarraiki, nola esateko ba, bueno, saiatuko dira ambizitakoa, ikasitakoa, sentitutakoa ba transmititzen. E, batez ere ba Palestinari buruz, egoera geopolitikoari buruz, ba bueno, nola ite esateko badugu haren berri Mikelan eta toki askotan izan dira. Holako hitzaldiak saiatuko garena da eguneroko bizitzari atentzioa jartzen. Eh egunerokoan aurre egin barrizkioten oztopoei, ametxei, e, ilusioei, e, erresistentzia forma ezberdinei buruz ere hitz egingo digute. Nolabait, ba pixka gehiago sakontzen saiatuko gera, ba Palestinan e, ondako bi emakume hauen haotik ba gehiago jakin ahal izateko. Segon dira bertan, tsaola eh, brigadaren ba, batean... Ba, aietako, bai, aietako bat brigada batekin juntzan, bestia bere kontura bestia juntzan kontaktu batzuk zituela eta mm, bila bete baino gehi ondu zanan eta ba, juntzan kontaktuak egiten, eta azkenean buru belarri sartuta ondu zanan elkarrezketak egiten, eta kontaktuan jende ezberdinarekin, eta hori bat, besteak esan dizut, ba, hori askapenan bitartez juntzan, eta hauek bai, ba, jenda polioatekin ba, aukera eman ziena, ba, lanian diarduen jendeakin eoteko. Mhm. Eta larun batera iristen garaia Eta larun batea Biut, lan amaitu gabearen Erakustaldi irekia Honek azalpena behar duz bai. Txartela irakurrita <laughs> baitare ba, Antzerkia, baina badiru di antzerkia Baina oskotaz ere gehiago badela ordan, bai, eh. bai, antzerkia generikoki Antzerkia dituko diogu eh, Elementuak, taula gainean Zirkoa, irudia e, Musika Eta hitzak dira e, disiplina ezberdinak joratzen dituzten lau artista bildu dira, Ruxelea eta Zazpiterdiren parte diren pertsonak, eta zergatik lan amaitu gabearen erakustaldirekia, bazken ba, finean prozesuan dagoen lan badelako, eta bueno, herrien astearen baitan ba, erakusteko ba, gogoa zuten, azken finean bihutzek, e, bihutz toki bada, e, eh, Marruekos eta Espainiako mugako toki bada, leku bada, eta bihutzek lan egiten du mugei buruz. E, muga fisikoak eta muga mentalei buruz. Hau da, nola eragiten dioten pertsonei mm, ba, muga bat ezarri izanak. Dela muga fisikoa, ba, milian dagoen mu, murru hori bezala, e, eda, edo dela mentalki ba beste gertu daukazun beste horrengandik gandik separatzen zaituen muga hoiei buruz ba ariketa egin dute eta bidaia egin zuten toki haietara e, eta handik irudiak, sentsazioak, sentimenduak ba ekarrita saiatuko dira, saiatuko dira, ez? Saiakera da guzti hori ba elementu hoien bitartez transmititzea. Eh, zirkua, irudiak, musika eta hotxa Niesen aretoan, ez? Larun batean. Larun batean, zazpiterritan, niesen areto, nieseneko mm, ensaiu gelan. Goiko pixuan da, azkeneko pixuan. Uh mhm. Eta nik uste aukera polita dela e, ikusteko zelan experimental, baino saiakera ambiziosoa eta ederra da. Mhm. Eta ondoren handikan atera eta lehen aipatu duzu Plana nik uste oso politia dela, zazpitarretan niesenen antzerkia, doainik da antzerkia, Eta gero esan deten, aleno, ba, kurdistandik eh, nola etorri diren emakumeak, etorriko diren emakume hauek, eta beraiek prestatuko dute txintxarri elkartean urtero egiten den afari herriko jortako menua. E, kurdistango ba, gastronomia edo ezagutzeko aukera eukiko dugu, eta eta behatzi ba, zita txintxarri elkartean. Mm. E, aipatuko dut, ba, nahi duenak emesortzi eurotan, ba, txartelak hartu ditzakela Mikel Azulo elkartean bertan, eta esan detena, ba, azken finean dela ba, gastronomia berri bat ezagutzeko aukera, eta liberian ba, kurdistango emakume hauekin ere elkartasun keinu bat izateko aukitzeko aukera ere. Lehen esan duzuna ez, ateratzen den dirua ez bai, da bai. bertako baizik eta beraientzako baita ez. Urtero kolektibo batekin jartzen gara kontaktuan, mm, herri ezberdinetako jendiakin eta saiatzen gara ba, E, herria farionek balio dezala ba, jende hori laguntzeko, ez? Eta azken finean atatzen den dirua baientzako izango da <clears throat> eta kasu hontan ba esan detena zeni deitzen den, bueno, taldeko kide diren edo talde talde horretarako. Eta iritsi gara igandera, igandea azaroako gehi eta egun seinalatua, Bai, egun zein gara. Eta zaizue, grafitiak egitea, ez dakit ez ote dituzuen arazoak egiko, ez dakit. Eh, nik espero dut Eta ez, eta arazoak... egunetan hautezkunde legea raro ekin ezin dela la egin... Ba, bueno, eh, arazoak sortzen direnean, arazoak konpontzea izaten da honena, saiatuko gara ez dut uste arazoak sortuko dianik. E, eh, bai, leno esan dut, saiatzen garela, ba, eduki horiek, lehen aipatu ditu, ditudan eduki edo nahi hoiek ba, modu ezberdinetara jorratzen. Eta kasu hontan grafitiaren bitartez, iruten zego grafitia erramienta ideala, ba, herrien aste hontan jorratzen ditugun gaiak e, proiektatzeko ez. Eta nik uste ere aldi berean gure herria uneko grisa den herri honei ah. ere kolore pixka bat emateko. Eta aukeratu duzuen inguru hori, bai. benetan... Orduan, bueno, e, gainera, pues, lortu dugu grafitearen munduan sekulako talentua duen jendia etortzia eta lekuonako eraikin zarrako fatxada eta iztietan bidegorria lobatora igotzen dan zubitik aurrera dagon pareta hortan ba grafiti erakustaldi bat eingo da arratsaleko irutatik aurrera E, denak batera egongo dira pintatzen guretzako pues, interesgarria delako proiektzio bat ematea, ez? Azken finean, eduki, filosofia, ideia bat zuen baitan, ba, grafiti egitea, gerturatu, porque kriston artista dia, eta, eta retxaleko urutatik, ba, juntzer arte, ba, ah, okay. Erori ban naizere, goran, zer hori Hortxe duzute beraz, herrien astea Mikel Azulo kantolatzen duena horeretan. Eta zintzilik irratiaren eskutikan geneukan elkarrizketa hori, mundu hotxak entzuten ari zarete antxeta zintzilik eta txapa irratietan eta falta izan dena esateko herrien eh, astearen inguruan, ba, bi erakusketa daudela baita ere, senpelar etxean azaroat, azaroaren amalautik hogeita zazpi arte, Mujeres Campesinas eh, erakusketa egongo da, mundu batentzako Enrique Pimulierrek eina, Eta Mikel Azulon aldiz, hilabete osoan zehar, e, centros, Centro Americanas, así somos, así luchamos, eta aurrak elduran eta maia bizente indute mundu batentzat ere bai. Erortzeko beldurrez garelako usten dio guelkarri Oinezik egiten antzi Herriotxak. herri mugimenduaren irratzaioa. Hauzu mediak ekoiztutako emankizuna. Mila bederatzireun eta hogeita hartziko azaroak bederatzi tik amarrerako gauean Hitlerren aginduei jarraituz, esea alemaniarrak judutegi eta bestelako getoetan sartu ziren gizarte sektore ezberdinen aurka beldurtasun eta nikilazio kanpaina basati bati hasiera emanez. Pertsona juduta, homoseksual, hijito eta Europa bereganatu nahi zuen ideologia fasista horren aurka zeuden pentsalari kritikoak baitu eta kontzentrazio eremuetara eraman zituzten. Laster trizkantza eremuak bihurtuko zirenak. Azpian sinatu dugun taldeo kiritarrei zuzentzen gara gure garaiko historiko gertaera hauek salatu eta ez daitezen ahazmenaren zakuan erori. Neiz eta orduko mugimendu ultraeskuin eta fasistak desagertu direla kontsideratzen den, gure kaleetan impunitate guztiarekin oinarrizko eskubideak urratzen dituzten ekintzak egiten dira. Historikoki jazarpena pairatu duten gizarteko taldeen aurkako gorrotoa elikatuz eta beraz elkarbizitza soziala lastatuz. sare antifasista, sosa razakeria eta gazte egam e, eh, taldek sinatzen dute ba, irakurritako eh, komunikatua. Gaur kristal eh, hautsien gaua, ba, gogora ekarri nahi genuen, orain dela ba, urte asko gertatutakoa, baina komunikatuan esaten diguten bezala, ba, azmenaren zaku horretan gelditu beharrez dena eta gogora ekarri bar ere bai balen eh, aipatutako edo lehen e, entzundako elkarrizketa horretan eh, aipatu bezala xenofobia, matxismoa, homofobia ere bai e, existitzen jarraitzen dute eta horren arira ba, aipatutako talde horiek sare antifasista, so zakeria eta gazte egamek hainbat ikintza burutzen ari dituzte edo burutu dituzte gaur bertan eta jarraian gazte egameko ekaitzekin hitz egiteko aukera izango dugu guztionen inguruan. astelenetik asteazkenera Arratsaldeko 8 bederatziak 9ak arte eta asteartetik ostegunera Arratsaldeko ordubietatik hiruak arte Herriotsak Herri mugimenduaren irratsaioa Josu Mediak ekoiztutako emankizuna. Ba, kristal lautxien e, gaua zeitze egiten genuen eta gaur eh, egun hori eh, gogor ekarri nahi genuen eta horretarako telefonoaren bestaldean ba, gazte egameko kidea dugu, arratsaldean ekaitz. Arratxaldean. Beno, esaten nuen, eh, ba, egun honetan, eh, gazte egamek, esare antifasistak eta sosarrazakeriak, hainbat eh, ekimen burutu dituzutela, orain bertan uste dut, ba, amaitu berri duzutena, duzutela Bilbon egindakoa, eta galdituko dizut, ba, zergatikan, e, gogorekarri, ba, kristal hautsien gaua hain zuzen, eta kontatzea pixka bat ere bai, zein izan diren egindako ekimen hoiek. Beno, ba, e, kristalnat ezagutzen da, edo, kristal dauzien gaua, e, garai baten naziek e, holokausto deritzoguna, edo holokausto txate dugun hori azizeneko gau hortan, ez? E, horrek esan nahi du, ba, bueno, hainbat e, kolektibo, hainbat e, adibidez, e, bai jituak, bai emakume antisozialak, homoseksualak, komunistak, eta azkiz dinean, ba, idea, edo pentsamendu fasista horrekin bat eseto zen, bain bat kolektibo atxilotu eta, eta bueno, eta denoak moduan e, irailiak izan ziren. Orduan, e, bagure helburua da, hoiek e, gertakizun hoiek ezaztea, jakin dabe gaur egun ondino baditugula gure, gure hiendartea, gure instituzioetan, eta ba, garaiko, garaiko diktadura hoiek e, ba, nola bermea, nola baiteko e, jarrai edo jarraipen bat ematen dioten mugimenduak, ez? Orduan eh, negen hori zalatu, gogoratu e, alde batetik eta salatu. Eta Euskal Herriko hainbat e, puntuetan, ba, ekimenak burutu dituzute, e, Bilboko aipatzen genuen gainetikan, baina beste puntu batzuetan ere bai, e, zer nolako ekimenak izan dira? Beno ba, e, izan diena da, e, iriburu bako itxan, pixkate aukerak zabaldu, bertoko mugimenduak, herri mugimenduak, ba, aurrera nahi zituen ekimenak, eta gero, ba, e, bigarren natal baten modukoa, ba, bueno, hainbat simbolo, hainbat simbolo fascista, edo, araztekiriaren simboloen aurrean, e, elkarretaratzeak eh, egin ditugu, ez? Ba, adibidez, e, Bilboren kasuan eh zaspitan e, hasi gara eh an, kale antzerki batekin, sistemari epaiketa izeneko kalean an, antzerki batekin eta jarraian e, moilua plaza neongara eh bai zen ere bai gobernu zibilaren aurrean, bai e, frankismoaren armarriaren aurrean e, ba, bueno, ba, gizakateak eta ba, kandelak, txalapartarekin eta bar. Mhm. Zer moduzko oi hartzuna izan dute ekimen oiek, e, baita ere, ba, pixka bat alde zaurretikan egindako lana, zer moduzko oi hartzuna izan du gizartean oroar? Bueno, ba, erri asan, e, tamalez izan bar da, herri honetan gertatzen da, ba, unain bat, eh, herri mugimendukin gertatzen dana, ez? Ba, izuzen ere, lehen komentatzen genuen, iasko eriazan autopizka eta autokritika bat egiten iasko kasua izan zela askoz jendetsuagoa. E, zer gertatzen da, iaz e, jaso genula eraso homofo bat elkarretaratzea ditu eta baino lau egun lehenago, ez? Eh? Ordune izate autokritika egin bar dugu eta aldatu eh, E, zera, ezin gara irten bakarrik erasotuak izaten garenean, baizik eta irten bat gara kalera e, behar denean, ez da? E, aurten pizkat, eh, bai egia esan flojoa geratu da, gainera, ba, bueno, egura asmoa esan pizkat desentralizatzea eta gainontzeko hiriburuetara joatea, baina hala ere mm, e, dinamikaneko berria da, ia zazi genuena, e, zare antifazistarekin eta zuzara batera, eta bez, ezin gara kexatu. Eta hori aipatu behar nizuen, ba, askenean elkarlanean eindako ekimenak izan dira, e, pentsatzen dut e, elkarlan hori, eta aipatu duzu pixka bat, aldez aurretikan iaz ja e, hasi zen utela, eta bueno, pentsatzen dut ere bai, e, ba, nola baiteko bilakaera eta torkizuna izango duela, zeren askenean ba, ez da kolektibo akarra erasotua izan daiteken horrelako kasuengatik, baizik eta askenean gizarte osoa erasotua dena, ez? Mhm. bai, hori da, gure, gure asmoa da, hemendik eh, eta datosen e, eh, urteetara, helburu da, izango litzateke, ba, bueno, alik eta herri gehienetara zabalduz eta ez bakarrik hiriburuetan, ez da? Eh, hori lana egiteko lan nahikoa badaukagu, baina uste dugu esan bezala, ba, bueno, hainbat mugimenduk, hainbat herri eta herri mugimenduk eta kolektibuek e, ba, fasismoaren kontra, arrazakidearen kontra, xenofobiaren kontra, ba, zerezan handia daukagula, ez? Eta hori da, ba, urren gurteetara, dinamika zabaltzearen beharra hortik hortik doa, ez? Eta, bueno, kontuan izaten, eh, kontuan izan ez, eh, Europa mailan baita, gaur eh, hainbat e, dinamika, talekarre garatzeak burutu, burutu izan direla. Ado, sekaitz, ba, ez dakit zerbait gehiago gehitu nahi duzun? Bai, bueno, hauk esango nuke, oin, e, Mm, hauteskundak direla eta kontuan izateko badaudela e, mm, aurkezten diren alderdi politiko eta politikari batzuk ba hori homofobia, lesbofobia, e, fasismoa eta arrasakeria goraipatzen dutenak. Ez ezatzen dugu alako, alako, alako alderdi politikoi boskarik ez ematea. Hori, bueno, gertuen daukagu egoera hautezkundak ikusita. Mhm. Baitz ekin geldituko gera eta gelditzen zaiguna guri da eskertzea gurekin egoteagatik gaur rekaitz eta animoak bidaltzea hemendikan. Zuei, mi Silly flag to the youth, but who swallows dog, she watching, watching, man, and it's Hauxe izan duzute beraz aste hontako mundu hotsak saioa kooperazioa eta internazionalismoa antxeta, txapa eta zintzilik irratietan. Eta alditzen zaigun bakarra, ba, zuen e, entzumena, zuen presentzia eskertzea, espero dezagun gustora egon zaretela gu entzuten eta besterik gabe, ba, urrengo aster arte, aio!